xahiş ki, siqaret barədə biraz məlumat verim. Ümumiyyətlə, birincisi bilmək lazımdır ki, siqaret çəkmək haramdır. Və bu, Allah Azza və Cəlləyə asilidir. Və bu, cahillərin əlamətidir. Hətta, hətta fikirləşsək ki, siqaret çəkmək haram deyil, müsəlman öz-özündə düşünməlidir ki, bu cahillərin əlamətidir. Yəni, bu cəhalətdən başqa heç nə deyil və müsəlmana cahillik yaraşmaz. Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, siqaret çəkmək kiçik günahdır. Hətta fərz eləsək ki, necə Şeyh Hüseymin deyir, rəhməhullah, hətta fərz eləsək ki, siqaret çəkmək kiçik günahdır. Şəriətdə qayda var. Kiçik günah üzərində israr eləmək böyük günahdır. Nəticə olur ki, o alimlər ki, deyiblər, siqaret çəkmək kiçik günahdır, çəkən daima çəkir onsuz da böyük günah olur. Və dəlillərdən birincisi Allah subhanət olan bu ayəsidir ki, İnnəllaha la yuhubbul müsrifin. Həqiqətən Allah israf edənləri sevməz. Və siqaret açıq aydın israfdır. Açıq aydın. Çəkən ona verdiyi pulu aylıq və illiyə hesablasın və görsün ki, uşağın boğazından nələr kəsir. Dəxli yoxdur, istəyir laf onun imkanı olsun. Ona ehtiyacı olanlar var ya yoxdur. Tərəqə olaraq verə bilər ya yox. Ona görə yəni siqaret çəkmək bu ayənin hökmünə girir. İnna Allaha la yuhibbul musrifin. Allah israf edənləri sevməz. Əgər qəlbində zərrə qədər iman varsa, onu əlvə alanda bu ayəni fikirləş ki, bu əməl səni Allah subhanət olan sevgisindən ayıra bilər. İnna Allah lə yuhibbu. Allah sevməz. Bu əməl səni Allah subhanət olan sevgisindən məhrum edirsə, etmə bunu. Həmçinin şəriətdə sabit qaydadır ki, əmanətə xəyanət böyük günahlardandır. Bunu hər bir aqil insan bilir. Və bədən Allah Azza və Kəllənin sənə verdiyi böyük əmanətdir ya yox? Ən böyük əmanətlərdəndir. Açıq aydın bu buna xəyanətdir. Və əmanəti xəyanət şəriətdə böyük günahlardandır. Təsəvvürlə ki, o siqaretiki əlvə alırsan, qutusunda yazılır ki, sağlamlıq üçün zərərlidir. Sənə bunu satan üstündə bunu yazır. Sənə bunu verən özü buna etiraf edir. Dəhşət deyir. Elə bir asili idi ki, bunu sənə təqdim eləyən üstündə bunu yazıb ki, bu sağlamlıq üçün zərərdir. Və sən bunu görə-görə istifadə edirsən ki, bu əmanətdir sənin üçün. Ona görə necə hədisdə gəlir və bəzi əsərlərdə ki, insanlar bu iki şeyin qədrini bilməzlər. Bir sağlamlıqdır, bir də boş vaxt. Necə ki, Abu Darda radiyallahu anhu Salman Farsiyə məktub yazanda yazır ki, yəni heç bir insanların qabağını almayacaq ala bilməyəcək müsibət sənin başına gəlmədikcə bu iki şeydən daima istifadə elə və bu iki şeyin qədrini bil. Bir boş vaxtdır, bir də sağlamlıq. Xulasa, yəni bu qısa bir nəsihət idi. Belə məsələlər iman məsələsidir. Bu qalıb dinləyənin imanına. Çünki nəsihət elə bir məsələdir ki, yəni insanın imanına qalan məsələdir bu. Məsələn, bir qardaşdır, bir insandır, müsəlmandır. Yarım saat nəsiyyət edirsən və ya bir saat fayda götürmür. Əgər fayda götürmürsə, deməli onun qəlbində problem var. İmanında problem var, təqvasında problem var, ixlasında. Məsələn, sahabələr gəlirdi deyəndə ki, ey Allahın Rasulü, mənə nəsiyyətlə Allah Rasulü yarım saat danışmırdı. Sahabə gəlirdi, deyirdi ki, ya Rasulullah, mənə nəsiyyətlə Allah Resulü bir dənə kəlmə deyirdi. Harda olursansa ol, Allaha qarşı təqvalı ol. Harda olursansa ol, Allahdan qorx. Və bu bir cümlə o sahabəyə nəsiyyət olaraq kifayət verirdi. Ta ölənəcə. Çünki iman məsələsidir. Həqiqətən də nəsiyyət ala bilən bütün bu kəlmə də kifayətdir. Lazım deyil yarım saat danışırsan. Harada olursan sol Allahdan qorx. Və unutma ki, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Sən oradasın, Allah oradadır. Və bütün istiyiləcisi görəndir. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ Hətta Allah sinələrdən kesəni biləndir. Bunu düşünən insan necə asili eləyə bilər? Ona görə insan nə zaman asili eləyir? O zaman ki, onun qəlbi ilə Rəbbi arasında bir pərdə olur. Pərdə olur. Allah subhanət hala unudur. Allah Azəvə Cəllənin onu gördüyünü unudur, qəlbdə bir pərdə, yəni qəflət əmələ gəlir və nəticədə başlayır asiliklər etməyə. Və haçan peşman olub tövbə edir, o zaman ki, Allahın rəhməti ilə qəlbdəki o pərdə qalxır, yəni qəflət. Onda ailə ki, mən nə etmişəm? Və başlayır tövbə eləməyə. Bu da Allahın rəhməti ilə kimə nəsib olar və kimə nəsib olmaz. Allah subhanə bizə asiliklərdən qorusun.